İndi də qaynar xəttə mollalar şikayət edir. Zərdabın yuxarı Seydlər kənd sakini Hacı Baba Məmmədov deyir ki, qonşu Xınaxlı kəndindəki Veys Əlqarani ziyarətgahının rəhbəri Məzahir Seyidov onu həmin ziyarətgaha yaxın buraxmır. Deyir, Məzahir Səmədov ziyarətgahı şəxsi evinə çevirib. Ziyarətgahda bir həyat yoldaşıdır, bir də özü. Gələn nəzir niyazları da mənimsəyir. Başqalarının ziyarətgahda çörək pulu qazanmasına isə imkan vermir. Hacı Baba Məmmədov danışır. Ziyarətgaha rəhbərlik edən o Avstraliya məndən prinsip çəkir. Səbəb nədir? Səbəb budur ki, onlar Elə bir ki, nətər deyim, orada mən də bir balaca nətər o çörək pulu üçün Quran əhliyəm. İmkan vermirlər. Yəni mənə də bir balaca çörək pulu olsun, dolanışıq olsun. Quran oxuyursunuz hə. siz? Bəli, hər axşam demək, mən də 3 uşağım var, 2 evladım var. İstəyirəm ki, mən də yavaş-yavaş nətər gəlir, ora gəlir mən bəydi. Vaxtilə mənim də atam, babam orada olubdu. Siz istəyirsiniz ki, gedib ziyarətgahda Quran oxuyub çörək pulu qazanasınız. Ziyarətgah bəli. rəh ziyarətgah rəhbərliyi isə sizə buna imkan vermir. Düz başa düşdüm? Bəli, vermir. Xanım, bir də ki, o elə bil ki, gəlinlə bəy olduğundan daimi mənimsəyir və o nətər deyirlər, əllər evinə, körpələr evinə, sıra əmək müəssisələrinə, yəni onun belə deyəsən, nizamnaməsində bu nəzərdə tutulursan, da bunlardan tamam kənardır. Əslində, din pərdəsi altında o nətər deyirlər, hiylə yuvasıdır. Veysəl Əl-Qarani dini icmasının sədri Məzahir Səmədov isə deyir ki, əslində Hacı Baba Məmmədov özü onunla yola getmir. Səbəb də odur ki, dini icmaya rəhbərlik etmək iddiasındadır. Məmmədov Hacı Baba. Hə, o buranın şeyidir. Nəyin? Nədir onun adı? Burada olan adam deyil o, gəlib e, salıb da özün bura indi bərnəz buyurun eşitirəm. Sizinlə bağlı şikayət elədi. Ona şikayətləri həqiqətə yaxın deyil, söyləs deyəcəm axırda. Deməli, e, onun şikayəti bundandır ki, siz onu ziyarətgahda belə deyək də sıxışdırırsınız, orada ona işləməyə imkan vermirsiniz. E. Valla xanım, burada bu icmadır, buranın icması. Aha. Deməli icmanın da sədri mənəm. Deməli burada dava şava heç nə olmayıbdır. O bura gələn 2 il müddətində burada o qaynaşma salmaq istəyir. Qardaşı Məmmədov Əli şeyxin səlahiyyəti nümayəndəsidir güya Ağdaş rayonunda. Onun adından istifadə eləyib. O deyir ki, siz ora gələn nəzir niyazları, ziyarətgaha gələn nəzir niyazları mənimsəyirsiniz. Estağfurullah. Niyazları belədir da. Bura demirəm, orada kassa var, icma var. Bu kassalar açılanda bunun təhsis komissiyası var. Hər şey var üstündə qanun qayda ilə. Aha. Açılır, ziyarətçiyə sərfxac olur, yola sərfxac olur, işığına sərfxac olur. Sonra məkidə tikilibdir, ona sərfxac olur yoluna sərfxac olur. Nəzarət var, e, o nəzirlərin hansı istiqamətə Bəli, bəli, bəli, hamısı nəzarət də var, hər şey də var. Sonra bunu bura rüxsət deyim də, Dövlət Komitəsinin e, dini işlər üzrə Hidayət Dorcu. Bəli. Yəni o komitədən biz keçmişik. Ədliyyə Nazirliyindən keçmişik. Peçatımız, iştamız. İstəyirlər burada məni aralayarlar, özlərini bura salarlar. Ondan ötəri bir dəfə gedib Safi müəllim yanına. O da deyib abala. 312 il bu kişilər o həmən ölüyəni qoruyub saxlayıbdı. Bu ilə də kişilər orada mücavirdir, molladı, dini cəmaəti, cəmanın da sədri falan kəsdi. Ondan sonra da ki, bax belə. Hə, onların məqsədi budur. Hacı Baba Məmmədov qaynar xəttdə həmçinin şikayət edib ki, Deməli, ziyarətgah rəhbəri orada işləyənləri onunla münaqişəyə çəkir. Deməsinə görə hətta bu yaxınlarda ziyarətgahın həyətində orada dilənənlərdən birinə onu döydürüb də. O döyülməsi barədə Ağdaş rayon polis şöbəsinə də şikayət edib. Ancaq dini icma sədri onun şikayətlərinin araşdırılmasına imkan verməyib. Bu günlərdə isə şikayətlə bağlı cinayət işinin başlanmasına xitam verilib. Cinayət işi başlanması rədd olundu? Bəli, rədd oldu da, yəni hansı iş qəbul edilmir, bəlkə də ərzəmdədir batıblar da. Bəs siz e, yuxarı instansiyalara, bax Daxili İşlər Nazirliyinə, prokurorluğa müraciət elədiniz polisin hərəkətindən? Belə deyək, həyat yoldaşım məktub ünvanladı baş prokurorluğa. Ancaq hələ ondan bir məlumat əsər əlamət yox. Baş prokurorluğa göndər. Bəs niyə həyat yoldaşınız özünüz yox? Bilirsiniz, mən çox həyəcanlı idim xanım. Həqiqi ağrılar keçirirdim, nəsə elə ki, küçüyün halda idim. Həyat yoldaşımı götürdüm yazdakı bəs belə mənim e, əcəbaşımı falan basıb vurublar. Siz ziyarətgaha tez-tez gedirsiniz, həmin ziyarətgaha? Mən 2004-cü ildən gedirəm. Məni çox təzyiqlər göstərdilər, dövlətin köməkliyi ilə nəhayət ki, bir səhər ora yerləşdim. Bu gündəlik cəmaət orada olur. Yəni Zəngin gəlir mənbəyidir. E, siz də oradan nəsə çörək pulu çıxarda bilirsiniz? İmkan versələr bəli. Yəni çoxdan hardasa elə yaxında çox çətin. Yəni imkan vermirlər. Ər arvadılar. Əvvəllər mübahisəviz olmuşdu, aranızda e, münaqişələr olmuşdu həmin ziyarətgahın rəhbəri ilə. Münaqişə bir şey xarım. Yəni mən əvvəldən hətta məni vurub da maşınla bir iki dəfə qolumdan yüngül xəsarəti yetirib Ali Dövlət orqanlarına vaxt ilə məlumata vermişəm. Yəni hər vasitə ilə yol vermir ki, özünün başqa, yəni öz ailəsinə, özündən başqa orada başqa kimsə olmasın. Dini icma sədri bu ittihamları da qəbul etmir. Məzar Səmədov deyir, mən kiməm ki, müstəntiqə göstəriş verəm. Yəni bir neçə ay bundan bir maşınla bilmirəm bir evlağa mı hara mı gedibdi bir kişi ilə. Və orada onun 20 manat pulunu kəsiblər mən. Hə. Burada gəldi bu söhbəti eləyəndə dedim ay Hac baba, abala. Bu buranın söhbəti deyil. Yəni sən pulu xalturaya getmisən, hara getmisən bilmirəm mən. O buranın nə daxili var bunun? O da buradan çıxıb gedib, gedib gedib rəisi ura milisiyaya. Milisiya da deyib ki, sənin orada ya yaralanan yerin yox, döyülməmisən, bir şey eləməmisən. Halal danışmaq lazım da. O oh, heç orada da burada söz söhbət olmuyor. Ona görə burada cima var. Adamlar var. Şahid gələn lazımdır. Hər şey orada belə. Yəni buradan kənarda yolda olubdu. Dalaşan oyunda qalıb. Söpürüşə Sən oyunda qalıb, mən kimə müstəntiqə əmr eləyəm, ya estağfurullah. Ay, döyülsəydi, nə olsaydı, bunlar məsuliyyətini onu qoymazlardı. Hacı Baba Məmmədovsa deyir, başıma gələnlərdən baş prokurorluğa da yazmışam. İndi o baş prokurorluqdan şikayət məktubuna cavab gözləyir.